Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 22, 1978 Opisyal nang itinalaga si Carol Joseph Wojtyła o mas kilala sa pangalang Pope John Paul II bilang ika dalawang dan anim na apat na Santo Papa sa isinagawang seremonya sa St. Peter Basilica sa Roma. Si Pope John Paul II ay nahalal bilang banal na papa noong October 16 at nanungkulan sa loob ng 27 taon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.